Domnului ascultă vestea. Întoarce-te la dragostea din tâi, cu postul lacrimi și în rugăciune, și nu milință purul să rămâi. El nu prea șef, tare, nici hainele ca să vă sfârșiați. Dar inimile noastre fiecare, se fiți prea Domnului iertare și viața întreagă lui să-i întinați. Nu dați-ți rămoșești, nu obiceiul, ni zile sorocite de la zei, căci doar acei cu inima curată, ei vor vedea în veci pe Dumnezeu. El nu pleace Noastre fiecare, cu toți ce fiți pe Domnului altare și viața întreagă lui să-i închinați. Dar inimile noastre fiecare, cu toți ce fiți pe Domnului altare și viața întreagă lui să-i închinați. Domnul este plin de bunătate, milos, îndurător și iertător. Și dragostea cea sfântă iertătoare va cu al său popor. El nu prea șerpe nici viței altare, nici hainele ca să vă sfârșiați. Dar inimile noastre fiecare, cu tot ce fiți pe Domnului altar, Cineața întreagă lui să-i închinați, dar inimile voastre fiecare, cu tot ce fiți că Domnului atare, și viața întreagă lui să-i închinați. Vestiți o sărbătoare, că Domnul s-a îndurat de-a său popor, cântați slavă, curând venit va mirele pe noi. Ne nu prea jertfe, nici prea tare, nici hainele ca să vă sfârșiați. Dar inimile noastre fiecare, cu ce fiți pe Domnului artare, și viața întreagă lui să ardare și viața întreagă.